हे न का डाकण आहे छा जंहिं ते चढ़ी कन ॾेई ॿुधंदा आहिनि पोइ जुगाए त उन्हनि मां ॿुधंदड़ को पधरो दलील आणे